fiana. Fiana, singula ez fian, islandaz mitologiaren arabera, islandako koindairazko gehelari asken talde txiki bat zen, eta haien buruzagia fio makkun zen. Iragan larun batean ikainak sei zituela, nire hogeita meretze gahen urte zen eta eguna familian igar ondoren, iluntzan azkenelea nahiko maiz bezala endaiako sokopuruko Anton Dabadir aretora joan nintzen, poesiaz eta musikaz gozatzera eta ehi bihurtu zitzaian desahia zoritu nintzen. Txekia republikako breno iriaz, iriaztan gertatu baitzitza da maitasunen abia behin. Baina antuan da badi aretoan entzun eta ikusitakoak beste desahi batzutara eraman induten ieslarien etorbidetik. Fianna helikoa da, eta Irlanda, eka ez didan junga islari poetak, eta kondaira Irlanda Irlanda horren airean bahena desahin aztara bideiatu nuen. Euskal edo Herrian behetan ere, bidasoaren izokinaren gisa desahinak bizte ditugu. Desahia da maite zaitut esan gabeko gau bakoitza, adibidez. Zenbat buelta emango ditu globoak, abante denu retrube mon zu anegoaldean eta ni hemen iparaldean. Fion Makunjail gutari irlandak seme bazuen, oixin olehkaria, eta ari buruzko kontakizun eta balentriak seme bahatuak elaraz Jon Gahmentia poeta ieslariak ematen dit irlandar gudariaren berri. Eta bere lagun musikarien laguntzaz, ene egun horretan berean zoriontu ninduten familiaz eta lagunez oroitu nintzen. Lagunak beti etengabean dabiltza inguruan eta hene maitu urunaz ere oroitu nintzen minez. Behirore ere ongi etuahi eman diot, bera baita nire poz guztien ituahia. Irlandako bardo bate kontatua iritsi zaigu fiana edo gehelari asken talde txiki baten berria. Eta ni geure gartxot bardo tragikoa zoroitu naiz. Txori kantazale dara, non otea izkantatzen. Ahien negara, aizteak darama zaraitzuko ibahetan barna.